Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 1st October 2020 from cchits.net. Today's show features a track by Dr. Groove Gang called Imagine. Imagine une seule nuit dans le monde sans le moindre combat, que nos paroles touchent les oreilles semblant les plus fermées, radiquant d'un seul coup d'un seul tous les coups de et les coups bas. Svatiska, Vatican, Kaba, bon sens, ça va. Chacun son culte de la création, Altalas, tomba. Imagine une seule nuit sans attentat, une lumière naturellement belle et naturellement pas de caméra. Pour filmer quoi moi, je n'ai jamais entendu de voix. Je suis juste la mienne et défends les idées auxquelles je crois. Face à nos difficultés, par manque de lucidité, on peut vite croire n'importe quoi, suivre n'importe qui, méfie-toi. À qui profite tout ça Jéhovah, Bouddha, Shiva, le Christ. Les fanatiques se battent à coups de croix. Ce matin, c'est la calmie, je n'y crois pas. J'ai tellement prié, fait ce rêve maintes et de fois, croisant les doigts, pour que cet instant dure au moins une journée, un mois. Imagine. comme c'est étrange. J'ai beau lever les yeux au ciel, il est orange. Les gens sortent et se mélangent, se rassemblent, et mangent ensemble, imagine. Mais mon reflet dans l'eau a changé. Ce matin, tout, absolument tout, nous est étranger. La Terre s'est elle-même renouvelée, s'est accommodée de la suractivité de cet homme déraisonné. Le CO2 s'est évaporé, puré, c'est inespéré. Je respire mieux, je n'ai même plus l'envie de fumer. Allume quand même un calumet juste pour le fun, ça sera le dernier. Imagine. Imagine, plus d'animosité ni de rage, vise le paysage. Le soleil ne brûle plus nos peaux, nos terres, mais ravive nos visages. Et dehors, ce n'est plus le nombre de morts que l'on déplore, mais tout un autre décor. Nous sommes comme transportés, animés par une énergie qui ne demande plus aucun effort. Les couleurs sont plus vives, les angles plus saillants, les gens plus souriants. On se regarde, et change nos sentiments. Il n'est même plus question d'argent. Les voitures sont immobiles, le bleu marine et le kaki sont devenus des couleurs civiles. Et tout sont à leur place, rien d'inutile, imagine. Plus d'animosité ni de rage. Vise le paysage. Imagine un monde où Dieu n'existe pas, mais où l'on a tous les mêmes droits, les mêmes contrats, les mêmes cartes et les mêmes compas. Non pas pour le viser dans l'œil de son zinvoi, ni celui de son trompa, mais pour se réaffirmer en tant que centre, car au milieu de cette croix humaine, qu'on ouvre ou pas les bras, on entend tous un cœur qui bat. Imagine, des mots comme des aiguilles, aussi brillants que l'un de tes piercings. Ha ha ha! You were listening to a Creative Commons by attribution, non-commercial, share Alike licensed track by Dr. Groove Gang called Imagine. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net slash daily slash 2020 1001. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week weekly show which is available from cchits.net slash weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net slash theme.